Egunon bai, pantxika zuri eta ikasturtea bururatu da, sehaskan eh, ere bai, atzo, eh, argitaratu dituzte eh, brebetaren emaitzak, gurekin goizuntan sehaskako zuzendari den, ur gorostiaga, egunon zuri. Bai, egunon. Lehenik eh, aktualitate beruan, egin dugu, atzoko emaitzak zinezten jakinez nola pasatu ziren, eh? egun eh, eta irurogoita emeretzi ikasleak sehaskan Euskaraz pasatu zuten osoki brebeta, zientzia barne, zientziari doakionez, bakigu, bon, bifase izan direla, lehenik eza, errektoretzatik, eta gero bai, baina uh, eh, frantzesek artian zuzendurik ulektu gabe sobera, horrek ondorio bat, baina ezain handia denek ukan baituten, nola pasada? Bai, bon, lehenik e, zoriondu behar ditugu ikasle eta irakasle guziak, biziki ikastorte honen baitute eta horren emaitza ikusten dugu, berebeta denek ukan baitute. Eta gainera, biziki nota honekin, naiz eta zientzietan batek ere ez du ukan eh, batazbestekoa, e, eh, berroita ziren jokoan zientzietan, eta batazbestekoa amarpunduko izan da, beraz zinez, mespretsua bururaino eramandu Edukazio Nazional edo Ezkontza Ministeritzak, eta zientzietan eh, ez dute nota unik ukan, baina ala ere, jamezala, orokorki beste materietan biziki notaunak honak ukan baitituzte, denek ukan dute eh, brebeta. Hala, kontrol eh, jarraikiari esker, izan balitz eh, basua bezala, behar bada brebetak beste maitza bat ukanen zuen eh, zientziarekin. Behar bada, mena bon, egia da, berri tamar zirela zientziak sortzeunetik, eh? beraz, uh, ara, toki japala, baina uste dut, prinsipioa dela hor jokoan dena, eta eta ezkunde ministeri itzak uh, burura inoera manduela, ez duela nahi uh, Euskara izan dadin, uh, azterketa hizkuntza bat, Euskarari balioa kendu nahi dio, eh, eh, ara, etxean mintzatzeko edo hizkuntza izan dadin, eta ez, ez balio edo seriostasunezko hizkuntza bat. Beraz, uh, ikasleek ara, Euskaraz egin dute, eta berri lortu dute, beraz, ustut, bagirela lapozik egoitekoa, Baina gisa berean egiten dugu, heldu den urteari begira, nahi balin badute efektora dutzen eta Parisen Eh, gauzak lasaiki egin daitezen, janahi baita elgarretaratze eta eta kateatze eta olakorik gabe behien eskutan dela. Gure ikasleek eh, Euskaraz egin zuten jaz, aurten ere Euskaraz egin dute, eta hemen Euskaraz eginen dute. Jagera horoko dela behar da frantziatik egan dezakegu, basuari doakionez bretoinek ere trabakukan dituzte? Bai, eta argiki politika berri bat da martxan maiten ari dena. Eh, urte astapenean izan ginuen mugiste bat e, konkurtsorako erakasle postuekin. Ondotik sartzeari begira, beraz, sekulan baino postu gutiago eman dizkigute, eh? bazen eh, dozenaka urte ez ginuela inpostu gutiukan beharrakain handiak izanik. Baina ikusten da politika orokor bati erantzuten diola. E, Bretoinekin berdin jokatzen dute, Oksitanoekin, Katalanekin, Alsaziarekin. Egan baita politika berri bat martxan da, e, Jean-Michel Blanquerren izena daramana, eta politika hori luke dela tokiko hizkuntzak uh, suntsitzea eta alden guzia egitea hizkuntza horien suntsitzeko. Mm -hmm. Sartzea aipatuko dugu, eh? ondorioak baitira, zu aurrek aipatu duzu, postuen aldetik, ogoita bost galdegin ditu askak, Bostetan da proposamena beti ezkunde nazionalitik? Bai, eh, bost eh, eta erditan. <laughs> eta eta bon, guk eh, sartzea antolatu dugu, ogoi erakaslerekin antolatu dugu sartzea. Ogoi, gehiago... ogoi, ogoi gehiago balira bezala. Ara, eta beraz orain beberitz deia Parisi, besegurtatu dezan, falta den tarte hori. Eta bitartean, beraz, sarri... E, ikastroen elkarteak prentsaurreko bat egitekoa du eh, ekimen bat eh, sustengatzeko, eh, beraz postuen inguruan eta pergibetaren inguruan izan den, izan den e, hori salatzeko, beraz bon, ondoko horrenetan e, jakinen dugu hien asmoen berri. Gero, ekimen ekintza? bai, ekintza bat, e, ara, <laughs> gero esako jakinen dugu, ara, eta ondoko asteetan ere, frantziako tujan ere gure presentzia segurtatuko dugu, eta sartzeari buruz ere aipatu behituzu heldu den sartzea ez da nola nahiko sartzea izanen eh, ezpada deusaldatzen hemendik sartzera mobilizazioekin hasiko behitugu sartzea hmm, aldiuntan iduriruke eh, ez da lehenbiziko borroka ere maiten eh, duena xeaskak bere historioan e, iduriruke eta beste ahluetan bezala aipatzen bari bada tren langileekin e, frantziako gobernuak e, fermukia txiki nahi duela bere e, jarrera Bai, bai, egia da lehen urtea dutela, eta biziki azkar, biziki oilak eh, senditzen dela bai Macron eta bai bere gobernua. Baina hori ere bukatuko zaie, gara ionak bukatuko zaizkie, eta beraz eh, guk eh, epe luzeko borroka daramagu, eta gu hor oino izanen gira, hiek aspaldi joanak izanen direnean, beraz behar dugu epe luzeko borroka horretan aritu. Euskararen alde egira, Euskarazko irakaskuntzaren alde, hemen sustengua ukandugu alde guzietatik, eh, duela urte batzu behar batzen pentsatzena olako sustengua ukango ginuenik, beraz azken finean arazo politiko bat bilakatzen da, egan nahi baita, Frantziak estatuak zehar eman nahi duen Ipar Euskal Herriarekin. duzu, Akitania berriak salatu du, zuen alde egin du, diputatuek ere, eh, baita ere departamentuko buruak, baita ere eh, Euskal Elkargoak, hori xalaketa eh, mailan eganen dugu, prentxan, eh? aipatzen dutena komunikazio mailan, egiazki, seurtamenak mm, baditu zuen, egin eh, negoziazioetan pizu bat ukanen dutela? Badakigu, eh, alegin guziak egiten ari direla gauzak mugiarazteko. Besteak beste parlamentariak, ari dira, biegunetik behin, ministroa galdezkatuz, eh, Asamblea Nazionaleko eta senatuko uh, pasabideetan, eh, bilkura hori ukan dezaten. Parean baietza egiten zaie, baina bilkura hori ez da, ino, ez da ikusten, eta emaitzak uh, oinu dira. Baina egiten nuena, biziki azkar senditzen dira Parisen, baina elduen urtean eh, hauteskunde, Europako hauteskundeak izan dira, ondokoan eh, departamendu, eskualde eta egietako hauteskundeak. Beraz, eh, bon, azala behar zutein gogorra izanen, ondoko, ondoko hilabeteetan, eta behar bada hasi beharko dute gauza batzuk eh, askatzen edo lasatzen eta besteak beste eh, bon, hor badute presio bat ere ikaragagia dena dena gure ikasleen kopurua arigira garatzen garatzen gira lehen mailetan kolegioetan liceoan ezin dute ezin dituzte begiak etxi eta beste alde batera begiratu naiz eta momentuz uh, hori agertzen dutena. Ez taki gogoat dituzunez, berdin ongi da hori taraztia, zenbakiak, eh? zenbatez emendatuko diren? Beraz, eh, lehen mailetan egun ikasle gehiago izan ditugu helduen urtean, kolezioetan ere beste uh, bat ikasle gehiago, eta liceoan uh, eh, kasik berroita ikasle gehiago. Beraz, ikasleak diren tokietan erakasleak ezagri behar dira, kontra da asoziazioan horrek erraiten du, gu behartuak girela ikasle guzi horiek hartzea eta, eta plazerrez hartzen ditugu ikasle guziak, baina uh, kontra da asoziazioan horrek ere du, estatuak behar dituela erakasleak parean eman, eta momentuz ez dute hori egiten. Egun da ustailaren ameka, uh, eh, ustailago gira oporren uh, eh, garaia, espero duzue behar bat barnetik, ala ere uste baino fiteago desblokatuko dela, zenta ez balimada fite desblokatzen, pentsatitaike aipatu duzuna sartzean gauzatuko dela mobilizazioen uh, garaia dinen dela? Guk egian aspaldi espero dugu gauzak mugituko direla, ez dugu konprenitzen nolaz bat batean gauzak blokatu diren, badugunean itzarmen bat oino bizirik dena, eta nolabait gure ahemana e, eh, eh, arautzen duena, baina bat batean, hor, be, ministerio bati eh, heldu da, e, izkuntze edo ez du kasurik iten, edo e, kontrako jarrera du, eh? Parixen gaur egun diren agintariek, edo hizkuntzak ez dituzte ezagutzen eta paso egiten dute, edo ezagutzen dituzte eta frantziaren e, gehiengotasun hori defendatzen dute ez. Beraz, eh, ikusiko dugu, erraiten nuena, lehen urtea dute, eta nahi badute dute iraun, bezingo dute ibili, hola, uh, eh, eguja banatu, zalde guzietan, beraz, eh, ikusiko. Gu hor izanen gira, horiek aspaldi joanak izanen direnean, beraz, uh, pazientzia hartu behar dugu, indahak hartu, eta, eta gu bohokatzeko beste. Erakasle arduradunen aldetik, biztan dena mobilizatuik seituko duzuela udauntan, Eta burasuen aletik ere senditzen duzu eh, hor eh, edo mezuak pasarazten eh, ez lasatzeko uda garaia beti baliatzen, baliatzen albaita, eh? apaltze hori badenean gauzen pasarazteko? Bai, beraz bi itzordu izango ditugu eh? ondoko asteetan eta, eta entxatuko gira beraz mobilizazio hori atxikitzen. Horritu behar dara, horrein dela aste bat bakarrik ejektora dutzen kateatuak ginela, sekulan pentsatuko ez ginoena azken, azken urteetan baina eh, ara, eh, parean pareta bat da eta pareta hori bepusatuko dugu erori arte eta eta zor dauzkiguten e, erakasleak eman arte ez azken finean burasoek berdin paratzen intuzte inposak bestek bezala eskubidea dute hien aurrek ukan dezaten irakasle bat beraz ara goizala berant, entzun beharko gaituzte Eta ez dugu dudatzen, noiz ez dakigu, ez dugu dudatzen, lortuko ditugula ditugun erakasleak. Lehenbiziko itzorduaren berri, jakinen eh, dugu, erran duzu ostion, donostian, eh? ikastolen federazioak eginen baitu agerpen publiko bat, ekintza baten eh, berri emaiteko, laster, eskertzen zaitugu, beraz, ur gorostiaga, eh? hori zuzendaria zirela, gure galderek jardetxirik. Bai, mil